Urriak bederatzi gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzue eh, berrio zari erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi ego Amerikako erresistentzia indigenak e, kutsaduraren aurkako eh, elkarretaratzea ospatuko du igande honetan berrezarren. Urriaren amabian eguzki plazan ospatuko duten ekitalditxoan erakutsiko dute kutsadurarekiko kontrakotasuna. ekitaldiarekin ekuatoriar amazoniak sorritzen duen kutsadura ezagutarazen nahi dute aldi berean kontrakotasuna erakusten duten laguntzan aparrekin egingo dira dira. Eguerdiko ordu bietatik aurrera eguzki plazan bilduko badira ere, ekitaldi nagusia zazpietan ospatuko da. Horretan urriak amabiaren baitan bere diskurtsoa jakinera eman eta Asociación de Afectados de la Petrolera Texako elkartea ezagutaraziko dute. Arratxelderako bestelako jardura kantolatu dituzte besteak beste, Peru, Kolombia, Chile eta Ekuadoreko uiko dantzen erakustaldia. Chevron Texako bideoaren proiektu eta Ekoa elkarretaratzea. Eta bestetik, natxo Barrioso, berriozarko bizilaguna ikurriñaren zintzilikatze ekintzaren gatik akusatua. zipetuek atzo emandako beren lehen deklarazioan onartu zuten eurek eskegit zutela ikurriña. Ikurriña erabateko segurtasunez eskegi eta beraien aburuz txupinazoa arrazoi politikoen ondurioz atzeratu zela nabarmendu zuten epaiketaren lehen egunean gainera kalterik egonez zen, segurtasun neurriak hartu zituztela azpilatzen azpimarratu zuten behin eta berriz ala eskigitze anklajea segurua zela azpimarratu zuen deklaratu egin zuen tekniko batek ere gaur amaituko den epaiketan fiskalak bost hilabeteko espetxialdia eskaria luzatu du eta aldiz zudalak akusazio partikularren errolean bi urte eskatu ditu inhabilitazioa bost urtera luzatuz biderkatu Euskara mintzakideen magiarekin. Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatu diraia da orain taldei dagokie biltzetokia zehaztu eta marmarka Euskarari heltzea. Interesdunek gara izabeltzate izena emateko zehazki, izena emateko epe aurriaren amazazpi arte egunen da zabalik, udaleko Euskara zerbitzuan. Baita bederatzi lau, zortzi irureun, irureun da berroita meretzi telefonoan, edo Euskara abildua berriozar es el video electrónico One Historia sexual de la humanidad antxeslana ikusgai. Iluna antzerkitaldearen eskutik, aste bukaera honetan ikusgai izango dugu historia sexual de la humanidad antzeslana berriozaren larun batean, atxaldeko zortzietan entzunaretuan eta igandean atxaldeko zazpietan ordea. Prezioa zazpi eurokoa izango da. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odeitxu agertuko dela dio gaurko iragarpenak baita txaldean oso odeitxu gelditu zuango dela ere. Euri txiki erratain egingo du berezekia txaldean eta gabean trumoie gaitzazeteko probabilitatea txikia izango da gaur. Ego osagaiko aiztea olbizi biliko da eta temperaturei daukionez gutxi edo nahikoa jitsiko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari daokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratearen sintonian, FMko egun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.